mūsu gala runātāju, Džonu Maknīlu šeit priekšā. Aplausīsim! Džon, man ir tev pēdējais jautājums. Ko tu darīsi pēc misijas dienām? sleep. I'm always a bit nervous when this MC asks me a question. You can never prepare ahead of time. So on the fourth, uh, the fourth question he asked me. I done what I should have done first time. Es izdarīju to, Answer with a one word answer. ar you You're a good MC. Tu esi Put your hands together for the MC. Most husbands in the room tonight, husbands, sorry, yes, husbands, boys, Lielākā daļa vīriešu, vīru zēnu šajā telpā learned a long time ago ilgu laiku atpakaļ jau iemācījās, that if the wife asks them a question, ka ja tad, ja sieva uzdod kādu jautājumu, a one word answer is usually good. Vien atbilde ar vienu vārdu parasti pietiek. Sometimes it can be two words. Dažkārt jābūt diviem vārdiem. Yes, dear. Jā, dārgi. <laughs> This is the last session. We have survived almost to the end of mission days. I am very sad. No more latte and coffee. of course, if you want to invite me, I will be there. <laughs> I want to say a big thank you. That you have listened so well. Ka jūs esat tik labi klausījušies. To my Irish English. And you've worked so hard to understand. someone I also want to thank the hmm? sisters. someone oh, here. Uh, we're supposed to, yeah, we're supposed to have him say something at the end or something. She told me at the beginning. If I say something no, you that she doesn't understand, she would just make something up. Good translator. Labs I feel that I'm almost an honorary Latvian. Man šķiet, ka es esmu gandrīz tāds goda Latvijas. <laughs> Maybe if I come back a fourth time, if I come back for the fourth time, I will get a badge or certificate. Es saņemšu kādu nozīmīti vai kādu certifikātu. I want to say before I start, Pirms es sāku, I thank you to two guys who have blessed me greatly. Gribu pateikt paldies diviem vīriem, kuri man ir ļoti svētījuši. They are unsung heroes. Unsung heroes. Tie ir tādi varoņi, par kuriem mēs nezinām. One is called Anders. Vienu sauc par Andri. Stand up, my brother. Andri, piecelties, lūdzu. He works his magic pushing buttons and making the computer do magic things. Viņš eh, ar saviem pirkstiem spiež podziņas un dara maģiskas lietas. Uh, Viss notiek. He makes me look good. Viņš ļauj man labi izskatīties. The brother beside him, George. Brālis viņam blakus George. George has got five different names. George има пет државна. George is the English. George is Англијац. And there's the Russian George. Latvian George. Latvian George. And there's also the Irish George. the Irish George. Which is Georgie. So it's Georgie. Thank you for making me sound so good. Paldies, ka es varu tik labi izklausīties. Would you like three more things? Vai jūs vēlaties vēl trīs lietas? Three more things. Vēl, One is not true. Vēl trīs lietas, viena nav patiesa. And they're all on the theme of being thrown out. Un visas trīs ir saistīts ar to, ka man no kaut kurienes izmeta. Have you ever been kicked out of a building? Vai jūs kādreiz ir izmetuši ārā no kādas ēkas? Maybe you're too well behaved. Varbūt jūs pārāk labi uzvedaties. Three stories about me. Trīs stāsti par mani. One is not true. Viens nav patiesa. First one. Pirmais. When I visited Buckingham Palace. Kad es ciemojos Buckinghamas pilī, It's where the queen lives. tur karaliene dzīvoja. I was a little bit naughty. Es biju tas diezgan nejauks. And security had to escort me out the door. Un drošības dienests mani eskortēja ārā pa durvīm. Second thing. Otrā lieta. When I was invited to see the president of Namibia, kad man uzaicināja apciemot Namībijas prezidentu, I behaved myself so well. Es tik labi uzvedos. That he let me stay extra long. Man atļāva palikt nedaudz ilgāk nekā bija paredzēts. Third thing. Trešā lieta. When I visited the president's castle in Riga. Kad es Rīgā apmeklēju prezidenta pili, Apparently, I made so much noise, acīm redzami, es tur pārāk skaļi uzvedos. they asked me to leave the building, Man palūdza atstāt telpas, <laughs> which one is not true. kura lieta ir aplama. First one, raise your hand if you think it was Buckingham Palace. Pirmā, es That's domāju, ka tā not true. bija Bekingams pils, kas nebija patiesība. Okay? Wow. Thank you. Paldies. Raise your hand if you think the second one is not true. I saw the president of Namibia. Ja, ka otrā lieta, Namībijas prezidents, ka tas nebija patiesības. Raise your hand if you think the last one is not true. Paceliet savu roku, jūs domājat, ka trešā lieta nav patiesa. Ah, you're too good. Ah, jūs esat pārāk labi. The last one is not true. Trešā nav pareiza. Very good. And if you want to know the other stories, you can ask me later. Except, let me tell you a brief story. When we did one of the translations of the Jesus film into the language of the president of Namibia. president uh, I got somebody who was very well connected. Man bija kāds, kurš bija ļoti, ar ļoti labiem sakariem. To give me an audience with the president. Un tas man deva iespēju satikties ar prezidentu. And they said he's a very busy man. Un man teica, viņš ir ļoti aizņemts cilvēks. John, you five minutes. John, tev ir piecas minūtes. So I went again, I greeted him. Es iegāju iekšā, es ar viņu sasveicinājos. I was about to give him the DVD. Es biju gatavs viņam iedot šo DVD. And I was fearful that he would just say thank you and put it away. Un es tā nedaudz baidījos, ka viņš vienkārši pateiks paldies un noliks malā. And I said, Your Excellency. Un es teicu, Ekscelence. Would you like to see a part of this DVD. Vai jūs vēlētos redzēt daļu no šī DVD? And I did not wait for an answer. Un es, protams, negaidīju atbildi. I opened my laptop. Es atvēru savu laptopu. I sat down beside him. Un es nosēdos viņam lapus. I put it on the coffee table. Mums uzliku uz kafijas galdiņu. And I just pressed a chapter. Un es vienkārši nospiedu kādu nodaļu. And I showed him something for three minutes. Un kaut ko viņam rādīju trīs minūšu garumā. And he said, I was, I was reading about this this morning. Uh, and then he said, Can you show me some more? And 40 minutes later, his minders said, <clears throat> We need to go, sir. So he didn't kick me out, he invited me longer. That's cool. Sent by God. Dieva sūtīts. To do what? Darīt ko? Oh my. Darīt ko? Why has God sent us? Kādēļ Dievs oh mūs sūta? Is it to be rude? Lai mēs būtu rupji? No. Nē. It's to make disciples. Darīt par mācekļiem. And my prayer is, Un man lūkšana ir, 10 years later, desmit gadus vēlāk, You remember that strange Irish man. Jūs atcerieties, atcerēsieties to dīvaino īru. And you remember, he kept saying, Un jūs atcerēsieties, ka viņš atkārtoja atkal un atkal. making disciples. Darīt par mācekļiem. I want to For my last session, talk on the subject of a band of brothers. Un savā pēdējā sesijā es gribu runāt par, par brāļu grupu. Let me give you one other reason to get busy making disciples. One other motivation to be busy with spiritual multiplication. in heaven. Elbisiz. When we're with Jesus. Kad mēs būsim ar Many strangers are going to come up to you or me. And they're going to say, un viņi You never met me. man But I came into the kingdom. Bet es ienācu debesu I became a follower of Jesus. Through this guy called Mark. Caur šo cilvēku vārdā Marks. You discipled Mark. Tu ap, apmācīji Marku. You trained Mark. Apmācīji. You pushed Mark out. Tu izstūmi Marku ārā. And Mark spoke to me about Jesus. Un Marks runāja par mani, ar mani par Jēzu. I have been out of Namibia in southern Africa for three years. Es jau esmu bijis ārā no Namībijas tagad trīs gadus. People have come to Christ this year. Šogad cilvēki ir nākuši pie Kristus. I am going to meet them in heaven. Es viņus satikšu debesīs. They're going to say to me. Un viņi teiks man. There was a guy who told me about Jesus. Bija kāds vīrs, kurš pastāstīja man par Jēzu. You didn't disciple him. Tu viņu neapmācīji. But you discipled his friend. Bet tu apmācīji viņa draugu. Who discipled me. Kas apmācīja man. Heaven is going to be one big party. Debesis būs viena liela ballība. We're going to meet lots of people. Mēs satiksim daudz cilvēkus. Please, let there be many people who thank you. Lūdzu, ļaujiet, lai tur būtu daudz cilvēku, kas pasakās tev. Because you were busy making disciples. Tādēļ, ka tu nodarbojies ar mācekļu darināšanu. And when you make a disciple, tad, kad tu radi kādu mācekli, make other disciples. Tad viņi eh, radīs jaunus mācekļus. The stage puts it very well. Jā, ļoti labi parāda. One link, one link, one link. Viens savienojums, viens savienojums, vēl viens savienojums. So let's think about how did Jesus make disciples? Padomāsim par to, kā tad Jēzus darīja par mācekļiem. This is the Jesus way. Jēzus veids. Jesus went public for three years. Jēzus bija publiskā kalpošanā trīs gadus. He had a public ministry for only three years. Tad atklāta publiska kalpošana tikai trīs gadus. His mission to reach the world. Viņa misija bija aizsniegt visu pasauli. Now, if he was going to do that, tad, ja viņš to darīt, and he would ask us our opinion, ja viņš mums mūsu viedokli, what would we suggest to him? We'd probably say, mēs droši vien teiktu, get a marketing guy, paņem dabū kādu mārketinga cilvēku, get an IT guy, uh, eh, IT speciālistu, get a good training guy, un dabū labu apmācību cilvēku, and get a good girl to organize them all. Un dabū kādu labu meiteni, kas visu to sārganizēs. <laughs> and focus on the masses. Un koncentrējies uz masām. Spend your time with the multitudes. Pavadi laiku ar pūli cilvēku. Jesus didn't do that. Jezus to nevedel. For the sake of the many. he focused on a few. Let me say that again. For the sake of the many, he concentrated on a few. He invested his time and energy with a small group of men. I would like to call it his band of brothers. Let's look at the scripture. In Latvia, it reads. Latvijas tas skan šādi. Un viņš uzkāpa kalnā un aicina pie sevis, kurus pats gribēja. un tie nāca pie viņa. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt, un lai tie būtu vara un ļaunus garus izdzīt. I think that was acted out. Is that right? Is that one of the dramas? Man liekas, ka tas tika parādīts, vai ne? Yeah. Even I don't understand Latvian, I understand acting. But then, ja es nesaprotu latviešu valodu, es saprotu kādas uh, drāmu. I like the Latvian Jesus. Man patīk latviešu Jēzus. Although I did tell him his beard was a bit scrawny. Un es biju par žvanku bārdiņu. so we saw it acted out. Nu, man, mēs redzējām, ka tas tika tā parādīts. Jesus calls some men to him. Jēzus aicina kādus vīrus pie sevis. What does that mean? Ko tas nozīmē? He says, come to me. Viņš saka, nāc pie manis. Follow me. Nāc, seko man. And what did he call them to do? Un ko viņš aicināja viņus darīt? If I understand my Latvian, ja es saprotu latviešu valodu, to be with him. lai būtu pie viņa. At the heart of what Jesus did tā, tas, ko Jēzus darīja tā pašā centrā bija, was a relationship with these men. bija attiecības ar šiem vīriem. He wanted to get their heart. Viņš gribēja aizsniegt viņu sirdi. Before he sends them out, pirms viņš viņus izsūtīja, which was a big part of his mission, tā bija liela viņa misijas daļa. They were with him. Viņi bija kopā. They hung out together. They hung out together. Viņi kopā darīja lietas. They traveled together. Viņi ceļoja. They would eat together. Viņi ēda kopā. They had fun together. Viņiem bija jautri kopā. I think if they had a frisbee, they would play frisbee together. Man liekas, ja viņiem, bija, ja viņiem būtu bijis lidojušie šķīvītes, tad viņi spēlētu lidojušie šķīvīti kopā. They were together. Viņi bija kopā. Relationship was important. Attiecības bija ļoti svarīgas. And then he sent money. tad viņš viņus izsūtīja we see again the important principle Beigās mēs redzam ļoti svarīgu principu of selection. Tad, kad tiek izvēlēti, when Jesus called some to join him, kad Jēzus eh, aicināja kādus viņam pievienoties, it meant he did not call others. Tas nozīmē, ka citus viņš neaicināja. When Jesus called 12 men to follow him, kad Jēzus aicināja 12 vīrus viņam sekot, some were excluded daži tika um, izslēgti no šī loka. Jesus wanted to focus his time on the right men. Jēzus gribēja koncentrēt savu uzmanību un laiku uz pareiziem vīriem. That's an important principle for us today of making disciples. Ļoti svarīgs princips arī priekš mums šodien, kad mēs domājam par mācību veidošanu. Okay, I'm going to put you to work. Man kaut jāstrādā. Some true or false questions. Tātad patiesi vai aplam jautājumi. In groups, Atgalvoju groups of two or three, grupiņās pa divi vai trīs. answer those questions based on the scripture we just read. Tad, tad atbildiet, vai tie patiesi vai aplami, atbalstoties uz to raksturvietu, ko mēs tikko lasījām. The first one says, Pirmais saka, The disciples chose Jesus. That's an easy one, isn't it? Tas False. This was opposite to what happened in the time. The disciple chose the rabbi. Parasti Now Jesus, the rabbi, Selects the disciples. Bet viņš izvēlas mācekļus. He also selected, for the most part, uneducated. Un lielākoties viņš izvēlējās neizglītotus. Going nowhere. Kas patiesībā viņam nebija nekāda nākotne. With little potential. Ar ļoti maz potenciālu. Nobody's. Nu, arī var sakot, izvēlējās tāds, kas ir nekas. What was Jesus doing? Ko gan Jēzus darīja? All of Jesus' disciples were a success visiem Jēzus mācekļiem izdevās. Visi bija veiksmīgi. True or false? Paldies vai aplami? False. Aplami. There, of course, was Judas Iscariot. Protams, bija Judas Iscariot. But all the others had some major failings and uh, downfalls. Bet arī visiem pārējiem bija diezgan lielas nozīmīgas neveiksmes. And all of them died a martyr's death except one. Visi no viņiem nomira martīru nāvē, izņemot vienu. He just died in prison. Viņš vienkārši nomira cietumā. So, being a disciple of Jesus, you Tātad, are. Jēzus māceklim ir diezgan pagūti. Jesus sent them out immediately. Jēzus izsūtīja viņus uzreiz nekavējoties. True or false? False. False. Aplami. You're good Bible scholars. Labi Bībeles pētnieki. Yeah, because it says that they were with him. Ja tur teica, ka viņi bija kopā ar Jēzu. But I would like to say Un es gribētu teikt, that Jesus sent them out pretty quickly. Jēzus viņus diezgan ātri izsūtīja. One of the good things I love about new Christians Viena lieta, kas man ļoti patīk pie jauniem kristiešiem, is that they're so keen to tell their friends that they're a Christian. ka viņi ir tik dedzīgi stāstīt saviem draugiem, ka viņi ir kristieši. We have not corrupted them to tell them witnessing is scary. Talking to your friends is dangerous. do Don't do that. They just do it. So we should really be a little bit faster in The people out. Next one. Nākošais. We do not have authority over demons today. Šodien mums nav False. Yeah. yeah. I don't know how many demons are cast out in Riga. Es nezinu, cik daudz dēmonu Rīgā. But demons are real. Bet dēmoni ir reāli. My African brothers. Mani afrikāņu brāļi. They often told me. Viņi bieži man teica. In Europe. Eiropā. The devil carries a briefcase. Sātans staigā diplomātu čemodāniem. On an iPhone. Un ar iPhone. Wow. The devil is real. We still have authority. Bet mums ir We need to exercise it. Mums Jesus' action point was to send them out. Jēzus nozīmīgākā darbība bija izsūtīt viņus. True or false? Patiesi False, true, Okay. Patiesi. I think it's true. Es domāju, ka tas ir patiesi. In that they would spend time with Jesus. Jo viņi pavadīja laiku ar Jēzu. And very soon after that, un drīz pēc tam, he got them into twos. Viņš viņus salika pa pārišiem. And he sent them out. Viņš viņus aizsūtīja prom. He did this often. Viņš to bieži darīja. He brought them with and he sent them out. Viņš viņus ņēma sev līdzi, tad atkal izsūtīja prom. Okay, We're not going to see a little video clip. It's from Ireland. It's ο Irish. It's from a group of Irish students. And they call themselves the Band of Brothers. So, enjoy this. Избавляйтесь. Think My apologies because English Latvian could not be translated very well. Piedodiet, kad nevarēju labi iztulkot no angļu uz latviešu visu. Dublin is a dangerous place. Dublina bija ļoti bīstama vieta. So when you send Latvians there, be careful. Kad jūs esat latviešus turien, esiet ļoti uzmanīgi. But be excited about that band of brothers. Bet priecājieties par šo brāļu grupu. is about walking together in community. Viņi ir nodevušies tam, lai viņi staigātu kopā un būtu kopienā. And this is the Jesus way. Tas ir Jēzus veids. Not one man isolated. Nevis viens cilvēks, kas ir izolēts kaut kur. Not one woman standing alone. Nevis kāda viena sieviete, kas kaut kur viena stāv. But bands of brothers. Bet brāļu grupas. Bands of sisters. Māsu grupas discipling each other. kas apmāca vienu otru. My next slide, are you ready for it? Mans nākošais slaids, esat gatavi? <clears throat> Who supports Liverpool? Kurš atbalsta Liverpoolu? Okay, leave the building on. Tagad atstājiet lūdzu telpas. I support the best team in the world. Es atbalstu labāko komandu pasaulē. Manchester United. Manchester United. However, bet I use this to show you one important thing. Es lietoju šo, lai jums parādītu kādu ļoti svarīgu lietu. What is the motto? Kas ir šīs komandas moto? Tu nekad nestaigāsi viens. A terrible football team. It's a really bad football team. Šausmīga futbola komanda. But it's got a great motto. Bet viņiem ir lielisks moto. You'll never walk alone. Tu nekad nestaigāsi viens. And I think where we were wrong. Un man liekas, tas, kur mēs kļūdāmies. We try to walk alone. Mēs mēģinām staigāt vieni paši. At school, at university. Skolā, universitātē. In our place of work. Mūsu darba vietā. We cannot walk alone. Mēs nespējam staigāt vieni paši. Jesus got a group of men together. Jēzus bija vesela cilvēku grupa. And he walked with them. Un viņš staigāja ar viņiem. They were a band of brothers. Viņi bija kā brāļu grupa. Now, if you were to give a name to the group that Jesus led, what would you call it? Was it a discipleship group? Was it a prayer group? Was it a fellowship group? It was all of those things. Yeah, the things. But it was a group for action. He grew those men. To send them out. Right now, back in Birmingham, in England. Tad, kad es vēl biju Birmingham, Anglijā. I'm in the lives of six guys. Es esmu iesaistīts kādu sešu puišu dzīvē. Six students. Seši studenti. And I am discipling them. Un es viņus apmācu. We spend time in the Word. Mēs pavadām laiku Dievu vārdā. We hold each other accountable. Mēs viens otru saucam pie atbildības. We're learning scripture together. Mēs mācāmies rakstus no galvas kopā. I sometimes have to bring correction to them. Dažkārt man viņi ir jāpārmāca. We have a lot of fun. Mums ir daudz jautrības. They love my wife's cooking. Viņam garšo, kā mana sieva gatavo ēst. And I'm busy sending them out. Un es viņus sūtu ārā. To get them witnessing to their friends. Lai viņi varētu liecināt saviem draugiem. And the most fun bit of it all Un tā vislielākā jautrība, vislielākā, vislabākā lieta visā tajā. I can be witnessing to their friends with them. Es varu liecināt viņu draugiem kopā ar viņiem. They introduced me to their friends. Viņi man iepazīstina ar saviem draugiem. And we shared the gospel together. Un mēs dalāmies ar evaņģēliju kopā. Back in my former life in Namibia, manā iepriekšējā dzīvē Namībijā, every Monday night, katru pirmdienas vakaru, 25 student leaders 25 studentu vadītāji from different IKP groups no dažādām agapas grupām came to our house. ieradās mūsu mājās. My wife cooked industrial amounts of pasta. Mana sieva vārīja milzīgus pastas kalpus. We prayed together. Mēs lūdzām kopā. We laughed together. Mēs smējāmies kopā. We wept together. Mēs raudājām kopā. And it was so exciting to disciple them. Tas bija tik ļoti aizraujoši viņus apmācīt. That they would reach their campuses for Jesus. Lai viņi pēc tam aizsniegtu savus tās universitātes pilsētīs Kristum. Because I was in the life of these 25 people. Tādēļ, ka es biju šo 25 cilvēku dzīvēs. Without any exaggeration. Bez jebkādas pārspīlēšanas. Hundreds and thousands of students. Simtiem un tūkstošiem studentu. We're hearing the gospel. Eh, I will meet many of them in heaven. Es daudz no viņiem satikšu debesīs. Do you want to be part of that? Do you want to be a part of the band of brothers? Sisters. Māsas. Band of sisters. Māsu Yeah. feel like you make one of those international phone calls on the delay. Jā, tad vēršos, es nedaudz tos telefonus manus, un tur ir nobīrus, un lai jau um, laiks, kā signāls iet lēnām. There is a missing piece. Kaut kas pietrūkst. Redzat, gabaliņš iztrūkst. We, we win people to Christ. Mēs iegūstam cilvēkus Kristum. Spiritual addition. Tātad garīga pieskaitīšana. Added to the kingdom. Viņi tiek pieskaitīti debesu valstībā. We want to send them. Mēs viņus vēlamies sūtīt. We want to multiply ourselves spiritually. Mēs gribam sevi pavairot garīgi. We want to send them to do the same. Mēs viņus gribam sūtīt darīt to pašu. But it doesn't happen. Bet tas nenotiek. They're one to Christ. Viņi tiek iegūti Kristum. Added to the church. Pievienoti draudzēji. But they're not going and doing the same. Bet viņi neiet un nedara to pašu. Why is that? Kādēļ tas tā ir? I would like to say that the missing piece Un es gribētu teikt, ka šis pazudušais gabaliņš is discipleship. ir māceklība. We're not making disciples. Mēs nedaram par mācekļiem. The guy might be born again, Kad cilvēks var būt piedzimis no augšienes, But that does not mean he is growing again. Bet tas nenozīmē, ka viņš atkal pieaug no augšas. Discipleship helps him grow. Māceklība palīdz pieaugt. When I first went to Namibia, kad es pirmoreiz devos uz Namībiju, I was very keen to be busy with Namibian students. Es biju ļoti dedzīgi aizrāvies un nodarboties ar Namībiešu studentiem. And the first guy I led to the Lord Pirmais cilvēks, kas pieved pie Kristus, was a Dutch student. bija holandiešu students. He was there as a part exchange student. Viņš bija kā apmaiņas students. He was sponsored by Heineken beer. Un viņu sponsorēja Heineken alus. And as a good Dutch student. Un kā labs holandiešu students. He was impressed with the excitement of these African Christians. Viņi ļoti aizrāva šīs afrikāņu kristiešu tādu veiksmi. When they worship, tad, they move. Tad, kad viņi slavē, viņi kustās. Not like us Europeans. And he got close to these Christians. I said, um, uh, well, what is it with you guys? What's, what's, what's happening? And he was told, you must be born again. He had never heard this before. Uh, can you please explain this to me? No one could explain it. Worse than that. Vēl trakāk. This non-Christian European student. Šis nekristīgais Eiropiešu students. Like one of the Namibian sisters. Viņam iepatikās viena no namībiešu māsām. And the African brothers moved in. Un afrikāņu brāļi tur iestājās. And they said to this very confused European. Un viņi teica šim ļoti apjukušajam Eiropietim. Do not be unequally yoked. Nesi nevien, nes, nenes jūgu ar nevienlīdzīgu jūgu. He was very confused. Viņš bija ļoti apjucis. And he came to me. Un viņš atnāca pie manis said, uh, What is this business of born again? Viņš prasīja, ko nozīmē tā, tā, tā jaunpiedzimšana? What is this nonsense about yoked unequally? Ko nozīmē tas jūgs un sajūgs ne, nevienlīdzīgi? So I said, Let's do lunch tomorrow. Es teicu, ejam, iesim rīt pusdienās. So by the swimming pool, Tātad pie pārbaseina, the outside swimming pool, Basēn, tas ir ārpusē. on the university campus. pilsētiņā. The Dutchman and the Irishman. Holandietis un īrs. Meet under the shade of the tree because it's too hot. Satikās koka pānā, jo bija pārāk karsts. And I get a little agape booklet called The Four Spiritual Laws. Un es izvilku mazo agapas grāmatiņu, kas saucās Četri garīgi likumi. And I take it through the booklet. Es izgāju cauri šim bukletam. Do you understand this? Tas ir, vai tu saproti? Do you know what to do? Vai tu zini, kas jādara? Do you want to pray now? Vai tu gribi tagad lūgt? He said, you cannot pray beside a swimming pool. Viņš teica, tu nevar lūgt Dievs plats pamaseina. So later that night, vēlākajā vakarā, in a more holy place, nedaudz svētākā vietā, he invited Jesus into his life. Viņš ielūdz Jēzus savā sirdī. Now here's the thing. Bet tad tas galvenais. The students could not explain to him. Studenti nespēja viņam paskaidrot. How he could come into the kingdom. Kā viņš var ienākt debesu valstībā? Someone they didn't trained students. Kādam bija jāapmāca šie studenti? Someone needed to model this. Kādai, kādam vajadzēja modelēt to? Someone needed to say to these students. Kādam bija jāsaka šiem studentiem? Come with me. Nāciet ar mani. Let's do it together. Darīsim to kopā. That's all needed. Tas bija viss, kas bija vajadzīgs. It was called making disciples. To sauc par mācekļu darīšanu. Many of these same said students Daudz no šiem pašiem studentiem wanted to go to China as a missionary. Viņi vēlējās doties kā misionāri uz Ķīnu. For some reason, African students wanted to go to China. Kaut kādu iemeslu dēļ afrikāņu studenti gribēja doties uz Ķīnu. I am called to China. Es esmu aicināts uz Ķīnu. The answer I give them, they did not like. tu <laughs> atbildi, ko es viņiem pateicu, viņiem nepatika. I said to them, es teicu viņiem, I think before you go to China, man šķiet, ka pirms tu dodies uz Ķīnu, God would want you to go across the corridor. Dievs vēlas, lai tu pārēj pāri koridoram. Before you go 5,000 kilometers, pirms tu dodies 5000 kilometrus kaut kur, I think God wants you to go 2 meters. Man šķiet, ka Dievs vēl saklabāja divus metrus. And speak to your friend. Parunā ar savu draugu. But they did not know how to speak to their friend. Bet viņi nezināja, kā runāt ar draugu. They didn't know what to say. Nezināja, ko teikt. Someone could help. Kādam vajadzēja viņam palīdzēt. I think there are people in Latvia. Man šķiet, ka ir cilvēki Latvijā. Who need help. Kuriem var vajadzīt palīdzību. people to show them how to do it. Any student I work with, wherever it is in the world. Jebkurā vietā, kur es strādāju ar studentiem. I never ask them, would they like to go witnessing? Es ne, nekad viņiem neprasu, vai viņi vēlētos doties liecināt. I just say, es vienkārši saku, come with me. Es saku, nāc man līdzi. And then when it's all happening, un tad, kad tas viss notiek, they realize, viņi saprot, oh, oh, I can't get out. Oh, es no šitā nevaru izvairīties. It needs some men and women. To encourage and model this. To younger brothers and sisters. So what am I saying? We stop at adding converts to the church. Mums, nu, ja mums ir jāapstājās pie tā, ka mēs vienkārši pievienojam jaunus kristiešu draugus. Es paskaidrošu. We rejoice when someone becomes a Christian. Mēs priecājamies, kad kāds kļūst par kristieti. We think that is the end of it all. Un mēs bieži domājam, ka to ir izbeidzams. When really it is the beginning. Tagad patiesībā tas ir tikai sākums. We need to help grow Who is making disciples of those new Christians? Mhm. Hope Festival was not the end. It was the beginning. Let me conclude. Jesus said these good words. Yes, thank you. Nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. They were so good that said me. Tie ir tik labi vārdi, teiksim vēlreiz. Thank you. You know those words. Jūs zināt šos vārdus, ja? Yep. You can nod your head. Ja jūs zināt šos vārdus, tad pamājiet ar galvu. When Jesus says, come to me. Kad Jēzus saka, nāc pie manis. And when we come to Jesus. Tad mēs nākam pie Jēzus. We are up to the kingdom. Mēs tas tiekam pieskaitīti valstībai. It's a great start. Tas ir lielisks sākums. Then Jesus says, follow me. Bet tad Jēzus saka, seko man. There's a wonderful expression that the rabbi would use. Ir kāds brīnišķīgs izteiciens, ko rabīni lieto. The rabbi would say, Rabīns teikt, follow so close beside me. Seko man tik tuvu. that the dust from my sandals lai manu, man, lai manu sandaļu putekļi lands on your sandals. nodrīt uz tavām sandalēm. So when we follow, Tad, kad mēs sekojam, we don't follow from a distance. mēs nesakojam no tālu. We follow really close. Mēs esam ļoti cieši tuvu. What does it mean to follow Jesus? Ko tas nozīmē sekot Jēzum? It means to be a disciple of Jesus. Tas nozīmē būt Jēzus mācekļiem. What does Jesus promise to do if we follow closely after him? Ko Jēzus apsolīja ja mēs cieši sekosim? What's the promise? Kāds ir apsolījums? What will he do? Ko viņš darīs? He'll make you a fisher of men. Viņš tev padalīs cilvēku zvejnieku. Would you agree with that? vai tu tam piekrīsti? I have come to Jesus. Es esmu nācis pie Jēzus. He is my savior and my friend. Viņš ir mans pestītājs un mans draugs. If I follow close after him. Ja es tuvu viņam sekoju. He tells me. Viņš man saka. That he will make me a fisher of men. Ka viņš man padarīs par cilvēku zvejnieku. Yo, the pressure is off me. Tu nu, no manis tiek noņemts spiediens. I just gotta follow close. Man vienkārši ir cieši jāsako. And he makes me a fisher of men. Un viņš man dara par cilvēku zvejnieku. Now let me ask you a very difficult question. Es jums uzdošu ļoti grūtu jautājumu. If I am not fishing for men, ja es nezvejoju cilvēkus, maybe I'm not following closely to Jesus. Varbūt, ka es nepietiekami cieši sekoja Jēzum. Or else this promise is not true. Jo citādi šis apgalvojums nav patiesa. Difficult, eh? Grūti, vai ne? Challenge to me. Izaicināja mani. And when I examine my heart, kad es pārvaldu savu sirdi, times in my life when I am not interested in fishing for men. Tās reizes dzīvē, kad man neinteresē cilvēku zvejniecība. What has happened? Kas ir noticis? I'm not following Jesus as I should. Es nesakoju Jēzu tā, kā man vajadzētu. And those times that I'm falling and I have the dust on my, on my sandals. Un tajās reizēs, kad es sekoju, kad man ir putekļi uz manām sandalēm. I'm fishing. Es mašķi, zvejoju, ne tikai mašķerēju. So, the last few things. Pēdējais pāris lietas. How can I follow Jesus? Kā gan es spēju sekot Jēzum? How can I be a disciple of Christ in Riga. Kruiselijk Christus What we've learned tonight. We do it in community. I cannot walk alone. Es nespēju viens I need to walk with brothers. I need to walk with sisters. But for me as a man, For you as a young man, un jums kā jauniem puišiem, you need to walk with a band of brothers. jums ir nepieciešama brāļu grupa. Sisters, walk with a band of sisters. Māsas jums ir vajadzīga māsu grupa. Then you follow Jesus closely. Tad jūs cieši sekojat Jēzum. Because when you're discouraged, when you slip and fall, Jo tad, kad tu esi vīlies, kad tu esi paslīdējis un pakrītis, a brother is there to lift you. Brālis, A sister is there to encourage you. Māsa, lai tev iedrošinātu. We must not walk alone. Mēs nedrīkstam vien paši staigāt. The history of the Christian church. Kristīgās baznīcas vēsture. Any time revival happens in a country. Jebkad, kad no, nu, uh, valstī telpā notiek atmoda. Anytime there is an awakening in kad, a country. Katru reizi, kad ir kāda tāda pamošanās garīga. And dramatic things happen. Un notiek kādas dramatiskas lietas. Do you know who God does it through? Vai jūs zināt, caur ko Dievs to dara? Young people. Caur jauniešiem. Every time. Katru reizi. It's a young man or a young woman. Tas ir kāds jauns puisis, kāda jauna meitene. Who stirred up young men and young women. Kas uh, eh, satricina citus jauniešus. And they do good things for God in their country. Un viņi dara labas lietas Dievam savai zemē. The disciples of Jesus. Jēzus mācekļi. The band of brothers. Brāļu grupa. It was said of them. Par viņiem tika teikts, that they turned the world upside down. ka viņi atgriez pasauli kājām gaisā. How old were the disciples when they followed Jesus? Cik veci bija mācekļi, kad viņi sekoja Jēzum? Chances are, many of them were in their late teens or early 20s. Daudz no viņiem, lielākā daļa no viņiem bija mm, vēlos pusauģu gados vai agros, nu jaunieši 20 gadīgi. These are the young people that were God's plan A. Šis, šie jaunieši bija Dieva plāns A. Does that excite you? Vai tas jūs aizrauj? Old people like me. Veci cilvēki kā es. And young people like Christina. Un jauni cilvēki kā Kristīna. We have a part to play. Mums ir daļa, kas, kas mums, kur mums jāpiedalās. But young men, young women. Bet jauni puiši un jaunas meitenes. It is your turn. Tagad ir jūsu kārta. So, what should you do? Tātad, kas mums ir jādara? Be a disciple. Būt māceklim. Make disciples. Un darīt par mācekļiem. And look around this room. Un paskatieties šajā telpā. And find people who can help you do that. Un atrodiet cilvēkus, kas jums to var palīdzēt darīt. Don't sit and let it happen around you. Vienkārši nesēdi un neļauj, ka tas apkārtā notiek. Make it happen. Take it. Bet dari to pats, uzņemies iniciatīvu. Can I pray? Vai es varu lūgt Dievu par jums? Let us pray. Lūksim Dievu. Lord, we love you. Kungs, mēs tev mīlam. Because you first loved us. Tādēļ, ka tu pirmais mūs mīlēji. Help us to follow you closely. Palīdz mums tev cieši sekot. Help our heart to be open to you. Palīdz, ka mūsu sirds ir atvērta tev. Direct our feet. Vada mūsu kājas. Direct our hands. Vada mūsu rokas. To serve you in this country. Lai tev kalpot šajā zemē. Help us, Lord, to be a disciple. Palīdz mums būt mācekļiem. And to make disciples. Un palīdz mums darīt par mācekļiem. We need your help. Mums ir vajadzīga tava palīdzība. We need your grace. Mums ir vajadzīga tava žēlastība. We cannot do it without you. Mēs to nevaram izdarīt bez tevis. We do not want to do it without you. Un mēs to negribam darīt bez tevis. Thank you, Lord, the Holy Spirit. Paldies, kungs, ka svētais gars. Lives in us. Dzīvo mūsos and it is through His power un viņa spēkā and inspiration un iedvesmā that we make disciples of Christ. mēs varam darīt Kristus mācības. Help us to do it from tonight on. Palīdz mums to darīt sākot no šovakara. We ask it in Jesus' name. Mēs to lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Amen. Thank you for listening so well. Paldies, ka jūs klausījāties.